cimpanzoi formas frasoin el du vortoi. Cimpanzoi kun metas diversain vocoin al spezzo de du vortai frasoi. Iliai sam specianoi evidente comprenas la specialan signifon de la frasettoi. Tion montris internazia esplorista teamo en experimento cun chimpanzoi en Ugando. La esploristoi concludas el tio che la essenza traito de la homa lingvo, nome la capablo cun meti vortoin al frasoi, disvolvigis iam antau milionoi da iaroi. Cimpanzoi productas hu vocoin se ili estas surprizitai, ca ili productas waaay criegoin, se ili bezonas subtenon ce la chassado au ce agressoi, diras la cefa autoro de la instituto pri compara linguistico ce la universitato de Zuricho en Svislando. Niai observoe supposigas che la pestoi cun metas plurain vocoin, se ili estas minacatae, cae se ili samtempe volas cun voci aliaen gruppanoin por defendo. Oni jaiam sciis antaue, ca cimpanzoi, cae aliai hom similai simioi, combinas vociain sonoin, scribas la teamo en faca giurnalo sed gis nun ne existis sistemezza studaggio en quiu estas pruve documentita la signifo de tiui combinagioi. La esploristo in un confrontis libere vivanta in cun modela serpento. Se la cimpanzo, kiu malcovris la serpenton, el nur unu el la vocoi. Tiam liai sam specianoi reagis multe mal pli forte, ol se li vocis huu, cae waa, unu post la alia. La esploristoi concludas el tio, che la cimpanzoi comprenis la signifon de la combinita voco. Homoi cae cimpanzoi havis antau proximume ses milionoi da iaroi comunan antaulon, diras la cefa autoro. Niai datumoi do indicas che la capablo combini senso in el vocajoin, estas almenau ses milionoin da iaroi agia, au eble ec pli agia. Kiel? cae ciam disvolvigis la capablo al combino de vortoe al frasoe, tio estas gis nun appenao esplorita. Alie ol exemple ce laboriloi, ne existas pri lingvo fossilioi, ciui povus montri tion al ni. Fossilioi de cranioi ancau ne permessas reconcludoin pritio kion capablis producti la cerbo de primatoi, cae fine de homoi, dum pli fruai tempoi.